Labdien, rādījumā arī Latvijas klausītāji. Te no Svētā Franciska draudzes svētceļnieku grupas esmu es Klinta, un šobrīd es esmu kopā ar Aleksi. Un mēs uh, uzdošu viņam jautājumu. Uh, kā tu jūties? Šodien mēs esam nonākuši no Eglainas līdz Sventei. Līdz Sventei. Un, uh, jā, Kā tu jūties šobrīd, Aleks? Varbūt nedaudz noguris, bet nekā, nekā mēs esam nogājuši aptuveni 24 km šodien no rīta. 11. manuprāt, tagad ir aptuveni 9. Diezgan mēs arī atpūtāmies, bet, nu, zināms, nogurums ir jūtams. Jā, cik jūs cēlies no rīta? Šorīt, lai tiktu uz uh, eglāni, es cēlos puspiecos. Mhm. Un tad, kamēr mēs atbraucām, jā, pagaidās divas pusstundas. Ir tāds jūtams miega trūkumiņš vai vēl nē? Vēl nē, tagad ir tāds adrenalīns augšā, un es domāju, to rītā varēs sākt just. Kas tev eh, ceļa laikā vislabāk patika? Man vislabāk patika tas priežu mežs. Tas man atgādināja tādu kurzemes piekrasti. Mm -hmm. Ko tu vairāk izbaudīji? Lūkšanas vai to kluso laiku, kas mums arī bija? Kā grupai mums bija gan lūkšanas, mēs dziedājām, un oh. bija arī klusais laiks. Kurš no visiem? Man, protams, man ļoti patīk klusēšanas laiks. Tas šķiet tāds ļoti relaksējošs, it īpaši mežā. Labi, paldies tev, Aleksi. Tad jau divas satikšanos. Te biju es, Klinta un Aleksis. Atā! Jē!